Възрастни украински беженци с увреждания, както и украински деца, ще бъдат преселени от мястото, където са настанени до момента, а именно в Банкия, в курорта Свети Константин и Елена. Там обаче ще са доста по-отдалечени от медицински грижи и от училище, а достъпът до болница и училище е важен за тях. Повече по този казус сега очаквам да науча от Александър Бередин. Добър ден! Добър ден. Да започнем от самия случай. За колко човека става дума? Общо сега е в този учебен център на НАП в град Банке 29 души, от които повечето от тях Э, Могат довикажить цифры. Да. Э, человек 5 чалавек на 75 годзіны след э, працярпялі інфаркты таканата такое все трудноподвижны. 9 человек над 65 годин, если что-то приместят саму с бастуны помощные средства, необходимые им, не прикрыснута никакой лекарская грыжа, доступ до медицинские услуги. Сыш такая мои три майки из пяти мадица на возраст до 10 годин, за кое-то треб обучение все пак. Е, това е положението. Uh-huh, uh Это общо става дума за 20 човек, може би. 20 човека. Какво налага това преместване от тази база, в която те се намират сега и какво им е казано? Всъщност обяснено е ли им е защо ще ги преместят 400 км в, в, в, в северо посока? В Сышность никую нічто не объясняла, саму качили объява на рецепция и тоае. Собирайтесь, стягивайте багажи и заминавайте. От днеска за утре? А, да, с да, някакъв да. А, срок за да се приготвят за э, Защото Защото обявата била качена в петък, а преместването а, насочено на, за четвъртък 6 сутринта. За други ден, да. 6 сутринта. Тоест в рамките на по-малко от седмица, те трябва да опаковат целия си багаж, да преживеят да, травмата да. от това. А, То, това опаковане на багажа се е случвало и когато са бягали от... Е, Разбира се. Нападнатата Украина. Сега, а, защо за тях обаче да е проблем да са до морето? Ето сега всички, които ни слушат, могат да си кажат а, всеки иска да не море, а пък те не искат. Ну, Защо? вижте, когато човек има проблема с здраве, не му до морето. Те не дошли тук за да почиват. Э, те горките хора избягали, напуснали домовете си заради тази война. Така че <clears throat> повечето от тях, както вече казал, с э, здравословни проблеми, э, и трябва им непрекъснато лекарско обслужване медицинско. Това е. Казвате, а, горките хора, те са избягали от една а, ужасна война. Кажете ни, господин Бередин, малко повече за самия вас. Какво ви мотивира да помагате на украинските беженци в България? Видях, че самият вие сте роден в Москва, вие сте руснак. Да, така е. Колко да кажа? От гор, мечты буде краток, і твоя цитат от Херман Хессе, немский писатель, Нобелов лауреат по литературе, какой-то доказывал, «Э, следом. то смятом все за патриот, но приди в сечку сын человек, и когато едно-то не совпада с другу, то виноги заставом на страна-то на человека. заставате на страната на човека. А, все по-трудно сякаш става това, обаче в условията на, на война. И извън темата за преместването на тези а, 20 на човека украински беженци, настанени в базата на НАП в Банкия, които сега внезапно в рамките на няколко дни преместват, и така просто като багаж в а, а, Свети Константин и Елена. На мен ми се иска да ви попитам, да използвам това, че сте в студиото, да ви попитам какво мислите за тази нова фаза на бойните действия повече от две години след началото на войната на Русия срещу суверенна Украина. Виждаме сега бойни действия на територията на самата Русия в Курска област. Смятате ли, господин Баредин, че това ще доведе до ескалация, както твърди Путин, или по-скоро ще отвори очите на вашите сънародници за слабостта на руското управление в момента? Не сим э, военен эксперт э, и все пактовая война может до сих досі в и это одна та його друга страна, как то віждам сега. Обаче това се трае вече втора седмица, никаква ескалации не наблюдаваме. Вече кого ще буде понататък, э, <laughs> не, не да, не мога да и кажи. А вот относно ну, ну, <clears throat> Добре, хор, т.е. хората... няма ескалация, но има приказки за ескалация. Тези приказки за ескалация но, ние чуваме да, защото официални съобщения от трябва да е светкавичен на момент. Нищо не се променило. А, аз се връщам към а, това, което наистина ми се струва много, много ключово. А, казвате, важно е, важно е да сме хора, преди да се възприемаме като войници на една или на друга армия, ако съм ви разбрала правилно, а, как се чувствате вие като руснак, който живее в България? А, радвате се на това, че има българи, които са на страната на Русия или... Много жалко, е, че моята държава, която ну, хубову державу з історією, з культурою, все привернула в някаква страна изгой. Имали такого дома ну, болгарский, не знаю, заедно с э, такие, как э, у Северной Корея, Иран и так она так. То вами жалко. Това ви е жалко, това ви е болката. Ами, а, нека да се върнем на темата, по която ви поканихме. А, как могат медиите да помогнат да се намери най-доброто решение за тази група от възрастни украински бъженци а, и а, майки с малки деца в уязвимо положение? И какво, как, какво очаквате а, да се случи от тук нататък? Какво трябва да се направи? Те потърсили ли са отговор? Казали ли са, че искат да изчакат? Първо, или... те нямат време. Второ, от вчера те донесли писмо в тяхното родно посолство. Официален отговор още няма. А Неофициально беше їм казано, чаяней сметук на гости от страната на посольство, и потерсеті отговор може, більше його помогне фар и ООН. А, тази организация изобщо се занимава с риска между беженци и бизнес. Нищо общо няма с тази програма за настаняване на хора. Добре, ние ще се опитаме да намерим отговор поне на въпроса защо се налага това преместване. А, пречат ли тези 20 на човека? Трябва ли тази база за нещо друго? А, и защо на тези хора не е казано какъв е мотива за това преместване? Защото вие идвате с един пакет от документи, А, в а, други центрове за настаняване, временно настаняване, Не, се защото... пишат едни оценки, мотиви, защо нещо трябва да се случи? А, всички а, тези хора беше разпределены преди от лагерь беженский в Елхово, и там по ней имаше междуведомственная работная группа на оценка на уязвимости определение на нужды Оцен... Оценка на уязвимость, нали, така? И всякий един беше слушанный на основании этого беше взято решение, никой на утива. А ту к эту качели все письмо, стягайте багажи и Довиждане. Ще проверим този случай. Благодаря ви, господин Бередин, за това, че ни алармирахте. Александър Бередин за казус с 20 на възрастни украински бъженци, Много от тях с, след прекарани инфаркти, инсулти и майки с деца под 10 години, които буквално от петък до четвъртък до други ден трябва да си стегнат за пореден път багажа и да отпътуват на северо-исток. Не ги интересува това, че там ще бъдат в курорт и че ще бъдат на море. Интересува ги друго, да имат достъп до болнични грижи и достъп до училище. Благодаря ви. И аз ви благодаря.